це не човен, а я не варяг. Говориш про державу як грек, бо я грецької віри рогнідо, віра, яка висловлює все те, до чого додумався я сам, коли прозрів. Настала мовчанка, і Мирослава почула, як князь наливав собі меду чи вина у срібну чарку. Бачиш, миро, що рогніді не загрожує нічого, сказав шепотом Роман, хоч би тепер навіть у її руці був ніж, Володимир не покарав би її. Він зводить з нею порахунки, як зі свеном і вони обоє щезають з його життя. Ходімо звідсіля, відповіла дівчина. Я не можу слухати таких слів прощання, і якби хто догадався, що ми були свідками такої розмови, то нам самим було б соромно перед власною совістю. Під Корсуном у березні 988 року прибув до Києва логофет Скілос і привіз з собою кількадесят духовників, переважно болгар і полян, які довгий час пробували а то й народилися у Болгарії, Корсуні чи Візантії. Вони мали з собою церковну утвор книги, писарів та іконописців і безліч ікон, зібраних грецьким духовенством для покорення порфірородними лютого племені та тавроскизів, яких володарі бажали навернути на Христову віру. Володимир прийняв ласкаво дарунки порфірородних, а вказавши на християнську обстанову двора та на хрест на Верестовому, сказав Усі умови, поставлені мені імператорами, виконані. Варда Фока побитий, сили моєї держави збільшили шість тисяч варягів. Я сам, моя дружина і велика частина моїх земель поклонилася святому Христу. Чому ж імператори не прислали мені моєї невісти? Невже вони не шанують свого слова? Ніколи порфірородні не ламають слова. На царівну Анну теж вступила благодать Господня, і вона будує біля Влахерну монастир, куди бажає вступити восени. Супроти волі Бога людські умови безсильні. Скілес побожно схилив голову, а Володимир з усміхом дивувався із спокою, з яким він передавав свідому брехню. Роман Олешич, який стояв біля князя, аж почервонів з досади. Анастас потягнув його за рукав. Прибічники князя дивувалися, з яким м'яким серцем їх володар приймає гарбуза від імператорів. Скілес умовлявся з князем щодо дорічної торговельної виміни і повідомляв, що на передмісті святого Маманта відкрито дві нові господи для руських купців. Я вельми вдячний порфірородним, відповів князь, за їх опіку над новонаверненим племенем. На другий рік я радо скористаюсь з ваших господ. Та в цьому році я загадав викорінити поганих із степів нашого моря, тим то й не пущу на весну човнів у Царгород. Вони не вернулись би до осені. Тим то поїдуть тільки у Корсунь. Туди хай переїдуть царгородські купці у другій половині травня на торг. Скілос прикусив губи. Що означало це розпорядження князя? Він знав від київських греків, що ладиться воєнна виправа до Корсуня, а від цисарських стратігів, що вони не бояться облоги за подвійними стінами города. Якби руські купці поїхали у Царгород, вони й могли б бути заручниками миру. Але коли так, то чому вони взагалі їдуть у Корсунь? Греки добре знали, що після перемоги Володимира над печенігами Шлях на схід відчинявся знову, і руські купці не муситимуть їхати аж у Візантію, щоб продати крам. А може, ця корсунська виправа це тільки підступ? Осміляюсь, е, сказав Скілос, вашій княжі милості пригадати, що не кожний купець зможе вислати кораблі у Корсун. Таких є небагато, а не знати, чи ті, що приїдуть, зможуть викупити весь привезений крам. Для вас була б утрата, а для нас дорожнеча по містах. Князь усміхнувся. Як у справах віри та небесних благодати рішає імператор, так у торговельних справах рішаю я, і ніяке моє рішення не буде шкодою для моїх підданих. Вони знають, що за всю доставу дістануть плату в повновартних грошах чи товарах. У Корсуні є купці не тільки грецькі, а все непродане можу я сам закупити і скласти на складах Корсуня. Після такої заяви Скілус від'їхав у Витичів. Того самого дня роз'їхалися беречі князя по всіх землях від Дунайця по Волгу. З першими водами стали наспівати у Київ дружини в суміш із човнами купців. Купці збиралися під Витичевом, дружини в Києві, де княжі воєводи переглядали їх старанно та мали наказ доповнювати всякі недостачі зброї та припаси гринів. Ще ніколи ніякий володар руської землі, навіть Великий Святослав, не зібрав в пристані Києва такої раті. До половини травня назбиралося 500 великих човнів, а в кожному було від 30 до 50 чоловік. Тільки бояри, воєводи та прибічники князя мали коні, всі інші були піхотинці, зате на кожному човні везли мотуззя, у чудернецький спосіб попритесувані балки та залізні окуття. Вже 10 травня рушили купці та тисячі ратників під проводом Романа Олешича. З ним їхало кількадесят грецьких уповноважених із Києва, які вислали київські греки з доставою у Царгород. Був чудовий весняний час, а на білобережжі все стояло в квітах. Через пороги перебралися без перепони, ні одного печеніга не видко було на придніпрянських степах. Тільки в Олеші треба було два дні перечікувати бурю, яка зірвалася з північного сходу. Хоча вітер не вщухав, море було ще неспокійне. Роман наказав день і ніч їхати далі повз береги Криму до Корсунської затоки. З трудом знайшов Роман на пристані місце для себе та своєї раті, так багато суден було в ній. Здавалося, весь золотий ріг переселився у Херсонес, густо, наче димовий ліс.